Leon Gerasas kai Alopex. Leon Gerasas kai me dynamenos di alkes e autoe trofene porisdein, egno dein di epinoias tuto praxai. Kai de paragenomenos eisti spelaion kai entautha cataclitheis prosepoieiton osein kai houto ta paragenomena pros auton epiten episkepsines doia sou lambanon katestie polon de therion katanalo senton allopex to technasma autou sou neisa parageneto kai stasa aposen tou spelaiou e punsaneto autou pos echoi Tu de e pontos kakos, kai ten aitian eromenu di hen uc eiseisin, efe. Alego ge eiselthonan, ei me heoron pollon eisionton ichne, exiontos de udenos. Χούτος χοί φρόνιμοι των ανθρώπων εκ τεκμερίων προορόμενοι tuus ac indunus ec feu cusin.